pamoja na maelezo mbalimbali na tukafika katika sehemu ya kufafanua na kuelezea fawaid na mafundisho yanayotokamana na hadithi hii na mada hii tumeanza kutoka darasa iliyopita ambayo ilikuwa ni halqa nambari 102 na tulizungumza masala haya tukafafanua zile fawaid zinazotokamana na hadithi hii na tukaweza kufaidika walilahi alhamd kadiri ambayo Allah subhanahu wa ta'ala alituwezesha leo tunakamilisha yaliyobakia na yanayofungamana na hadithi hii min alfawaid aidha kadhalika katika zile faida tukimaliza hapo ndipo tusongee mbele katika hadithi inayofuata faida hii ni faida ya mwisho katika hadithi ya al-Bara bin Azib na pengine niwakumbushe kwa haraka haraka kwa wale ambao labda wamehudhuria leo mara ya kwanza au kwa wale ambao itakuwa labda wamesahau hadithi ya Bara bin Azib ni hadithi inayohusiana na dhikri ya wakati wa kulala Mtume alayhi salatu wasalam anafundisha sahaba wake maneno gani aseme wakati anapojitayarisha kulala kwa hivyo akamwambia afanyeje akamfundisha kama tulivyoelezea katika riwaya ya hadith kwamba atakiwa atawadhe kisha baada ya hapo alale kwa upande wa e, ubavu wa kulia na akishakuwa hapo katika hali hiyo tayari kulala ndipo aseme maneno haya Allahumma aslamtu nafsi ilaik paka mwisho wa hadithi hii na au paka mwisho wa dhikri hii kama tulivyo tulivyoeleza na nashukuru kadhalika tunaona kuna baadhi ya ikhwa nikiingia leo nimefahamishwa kwamba kuna makaratasi ambayo wametoa kopi ya hizi adhiya au hii dhikri ambayo tumeizungumza hapa kwa hivyo nafikiri labda wakati wa kutoka zitaweza kupatikana pale nje na wale vijana ambao wame au yule aliyehusika kutoa kopi hizi jazahullahu khairan naona maana leo kuna moja katika wazee wetu aliniuliza hii copy anaweza kupata vipi katika karatasi pamoja na kwamba iko katika e, zile nakala ambazo zinatumwa e, nafikiri mnafahamu zinatumwa kwa njia ya simu au WhatsApp lakini kadhalika baadhi ya wenzetu nafikiri wanapendelea zaidi ikiwa katika karatasi ya kusoma kwa hivyo itapatikana inshallah na pengine kama zikutosha eh, tutawaambia wale ndugu zetu watoe kopi zingine wiki ijayo na tufanye bidii tuhifadhi dhikri hii allahumma aslamtu nafsi ilayka wa wajjahtu wajhi ilayka wa alja'tu dhahri ilayka paka mwisho wa dhikri hii mwisho wa kusema amantu alladhi الذي انزلت وبنبيك الذي ارسلت faida ya mwisho ya leo ayo ikhwa inasema hivi kama wanavyotaja wanazuoni katika vitabu vya sharhi ya hadith jaa fi riwayati لأبي داوود وغيره imekuja katika riwaya ya Abu Daud na asiyekuwa Abu Daud min al-aimma katika wale maimam waliopokea hadithi hii imekuja katika riwaya nyingine nyongeza hii ambayo nitaitaja sasa hivi Al-Bara bin Azib baada ya Mtume sallallahu alaihi wasallam kumfundisha dua hii aiseme wakati wa kulala akasema Al-Bara bin Azib kumwambia Mtume sallallahu alaihi wasallam astadhkiruhunna ya rasulullah astadhkiruhunna ya rasulullah sasa bara bin azib radhiyallahu anhuma amwambia mtume wacha nizirudie nipate kuzikumbuka yani bara sasa hivi ataka kumsomea mtume ile dhikri aliyofundishwa ili aone kiasi gani ameweza kui kuikumbuka kama kuna pahala amesahau basi mtume amrekebishe au amkumbushe kwa hivyo hii ni riwaya sahihi imekuja katika vitabu mbalimbali vya hadith na sunna kama vile Abu Daud na wengineo kwa hivyo Al-Bara bin Azib katika hii riwaya amwambia mtume mimi na nitairudia hii dhikri na unisikilize niangalie kama nimeweza kuihifadhi pale kwa pale na walilahi alhamd hifdhi ya sahaba kama mnavyojua wengi wao mashallah walikuwa na hifdhi nzuri anaweza kusikia maneno pale pale akaweza kaya regelea vile vile pengine kama atakuwa amekosea pahali au ametatizika ni pahala padogo sana na moja katika mambo ambayo alikuwa anachangia jambo hili bila shaka kama mnavyojua ni lugha ya Kiarabu lugha ya Kiarabu ni jambo ambalo linasaidia sana katika masala ya hifdhi kwa hivyo Al-Bara bin Azib sasa anarudia ile dhikri akairegelea ile dhikri kama alivyoisoma mtume vile vile kamwambia Allahumma eh, aslamtu nafsi ilaika wa wajjahtu wajhi ilaika والجأت ظهري اليك رغبه ورهبه اليك rahbatan ilayka sasa nashuka na ile dua dhikri inakuja nayo paka mwisho alipofika mwisho ile ibara ya mwisho baada ya kusema amantu bikitabika alladhi anzalt sasa albara bin azib akakosea akamwambia mtume sallallahu alaihi wasallam wa bi rasulika alladhi arsalt yani alibadilisha lile tamko mtume kule alitamka wa bi nabiyika alladhi arsalta albara bin azib alipokuwa anarudia akamwambia mtume wa bi rasulika alladhi arsalta mtume sallallahu alaihi wasallam alipofika hapa ashamaliza dhikri lakini kuna neno moja ameli ameligeuza kwa hivyo mtume alayhi salatu wasalam akamrekebisha akamwambia la sema wa binabiyika alladhi arsalta badala ya bi rasulika alladhi arsalt tukiangalia kwa upande wa kimaana maana ya juu juu juu juu ukiangalia namna hii hizi riwaya mbili au haya matamshi mawili riwaya ni moja lakini matamshi ni mawili kuna matamshi ya mtume alayhi salatu wasalam na hizi lafzi za al-bara bin azib wewe ukija ukitafsiri kwa Kiswahili huwezi kuona tofauti kubwa utasema nimeamini kitabu ambacho umekiteremsha ambayo ni Qur'an wa bi rasulika alladhi arsalt albara amesema hivyo amesema na nimeamini kadhalika mtume ambaye umemtumiliza lakini mtume akamrekebisha alayhi salatu wasalam amwambia la sema vile mimi nilivyosema wa bi nabiyika alladhi arsalta na nimemwamini nabii wako ambaye umemtumiliza kwa risala sasa kutokamana na tukio hili na haya hili jambo lililotokea baina ya mtume alayhi salatu wasalam na bara bin azib wanazuoni wakaweza kutoa faida kubwa sana imetajwa na wanazuoni wakubwa wakubwa wa ilmu alhadith akiwemo alhafidh ibn hajar alasqalani na alhafidh mwenyewe ibn hajar alasqalani kadhalika amenukulu maneno haya kutoka kwa mabingwa wa ilmu ya hadith kabla yake kama vile kina wanazuoni kina almaziri na wengineo sasa wanazuoni wanasema katika faida hii maneno yafuatayo wanasema fihi dalil ala anna الفاظ الاذكار توقيفيه فيه دليل على ان الفاظ الاذكار توقيفيه ولها حكم واسرار لا يدخلها القياس لا يدخلها القياس فتجب المحافظه على اللفظ الذي وردت به maneno haya utayapata katika fathul bari juzuu ya 11 ya ibn hajar al-asqalani wanazuoni wanasema hiki kipande ambako tumekisoma sasa hivi na haya yaliyotokea baina ya albara kama mlivyosikia na mtume alayhi salatu wasalam katika kujaribu kurudia ile dhikri sasa wanazoni wanasema hapa ndani ya kipande hiki kuna dalili ndani yake ya kwamba anna alfadha al-adhkari tawqifiyah ya kwamba lafzi za dhikri ya mtume sallallahu alaihi wasallama ni tawqifia maana yake yamepokelewa kulingana na vile yalivyokuja na wanaendelea kusema wanazuoni maneno hayo ambayo yaliomo katika dhikri zina siri ndani yake yana hikma kubwa ndani yake la yadkhuluha alqiyas haya maneno hayawezi kukisiwa hayawezi kuingia ndani yake mambo ya akili au mambo ya kutumia qiyas na vipimo vya qiyas haiwezi kwa hivyo hii ni huu ni ushahidi mkubwa wa wanazuoni pale wanaposema ya kwamba alfadh za dhikri inapopokewa kutoka kwa mtume sallallahu alaihi wasallama basi ina wajibu kwa muislamu ile dhikri kuisoma vile vile alivyoifundisha mtume alayhi salatu wassalam min ghairi ziyadatin wala nuqsan wala taghyir bila ya kuongeza bila ya kupunguza wala bila ya kubadilisha kwa sababu kuna siri kubwa wanazoona majaribu kuitafuta siri katika hadithi hii ya pale mtume alipomrekebisha albara bin azib ingawa maana sahihi ile maana bado haijakoseka akisema wa bi rasulika alladhi arsalta na nimemwamini mtume wako ambaye umemtumiliza maana sahihi bado haijabatilika lakini kuna siri ambayo mtume alayhi wasallam alikusudia hapa wanazuoni wakajaribu kuitaja ile siri kwa mfano wanasema arada an-nabiy sallallahu alayhi wasallama an yajma'a baina an-nubuwati war risalah alitaka kuchanganya baina ya nubuwa na risala si isiwe risala peke yake uchanganye unabii pamoja na risala ya mtume wetu sallallahu rabbi wa salamu alayhi kwa hivyo sasa hadithi hii ya ikhwan ambayo ni sahihi ni ushahidi kwa wanazuoni ya kwamba unapoona dhikri ya mtume sallallahu alaihi wasallam ameifundisha dhikri maalum ameifundisha kwambia dhikri hii uiseme pahala fulani uiseme saa fulani uiseme wakati fulani uiseme katika hali fulani inaitwa kwa lugha ya kiarabu au kwa lugha ya kisheria inaitwa dhikrun muqayyad dhikrun muqayyad kwa hivyo dhikri ikija muqayyad ama dua ikija muqayyad muqayyad maana yake ni kwamba imefungwa katika hali fulani ema kwa wakati au kwa hali au kwa kwa pahala hii dhikri unaisema pahala fulani au kwa wakati fulani au katika hali fulani kwa hivyo ikija dhikri muqayyad katika hali hii kama hivi mlivyoona dhikri ya an-naum alivyofundisha mtume sallallahu alaihi wasallam wanazuoni wanasema fatajibu almuhafadhatu ala lafdhi alladhi waradat bihi ina wajibu hapo sasa lazima ufuate zile lafdhi kwa herufi ambazo amezisomesha mtume sallallahu alaihi wasallam usiongeze wala usipunguze wala usibadilishe maana mtume sallallahu alaihi wasallam yeye ndiye mwenyewe aliyeweka dhikri ile na matamshi yale ni yake na lafzi zile ni zake yeye na sisi hatuwezi kuwa tutajua au tutakuwa tunafahamu zaidi kuliko mtume wetu sallallahu alaihi wasallam na ndipo wanazuoni wanasema lau kama ingelikuwa inajuzu e, mtu pengine kubadilisha baadhi ya matamshi ambayo hayaharibu maana mtume alayhi salatu wasallam angalinyamaza albara bin azib aliposema wa bi rasulika alladhi arsalt angemwambia sawa haina shida maana ni hapo hapo tu lakini alimwambia la regelea useme vile mimi nilivyosema wa binabiyika alladhi arsalt kwa hivyo huu ni ushahidi kamili ayu alikhwa katika masala ya adhkar na masala ya adhiya kwa hivyo ndipo maana wanazuoni wanafafanua maneno haya katika misingi ya kielimu unayakuta katika vitabu vya wanazuoni maneno haya yamefunguliwa au yametajwa kwa tafsili pana zaidi niwape pengine mukhtasari wake kwa mfano mwanachuoni Bakr Abu Zaid rahmatullahi ta'ala alayhi aliyekuwa min kibari alulama fi almamlaka alarabia rahmatullahi ta'ala alayhi rahmatan wasi'a mwanachuoni anajulikana ambaye alikuwa amezama katika ilmu ya fiqh na ilmu ya usul kadhalika na ilmu alhadith akatunga kitabu kinaitwa ad du'a tashihu ad-du'a ndani ya kitabu hicho akataja qawaid qaida katika masuala ya dua mambo gani unafaa uyafuate wakati unapomomba Allah subhanahu wa ta'ala dua au unapoleta dhikri kwa hivyo katika jumla ya maneno aliyozungumza alikuja katika kaida ya tatu akasema kuna kaida ambayo inatofautisha tafsil baina ya adhikr au al-adhkar wal-ad'iya al-muqayyada dhikri na dua ambazo ni muqayyada zimefungwa zimefungwa kwa wakati zimefungwa kwa idadi zimefungwa kwa pahali au zimefungwa kwa hali hizi dhikri anasema zikiwa muqayyada inampasa inawajibu muislamu azilete vile vile zile dhikri kama alivyozitaja mtume sallallahu alaihi wasallam usiongeze lako wala usibadilishe wala usipunguze wala usiharibu kitu na ukifanya hivyo utakuwa umefanya makosa itafahamika kwamba wewe unafanya kitu ambacho wanazuoni wanasema istidrak ala nabii sallallahu alaihi wasallam wewe ni kama ambaye unajaribu kufahamu au kuongeza jambo ambalo mtume alikuwa halijui wewe ukaliongeza juu yake inakuwa ni hatari upande mwingine wa pili kuna dhikri ambazo zinaitwa mutlaqa wanazoona wanaziita adhkar mutlaqa au ad'iya mutlaqa dua ambazo ziko wazi au dhikri ambazo ziko wazi ziko wazi maana yake hazikuwekewa wakati maalumu au hali maalumu au pahala maalumu au nyakati maalum na hali kama hii kwa hivyo hizi adhkar zikiwa mutlaqa hapa ndipo wanazuoni wanazungumzia masuala ya kwamba unaweza ukaongeza ukitaka kuongeza katika adhkar mutlaqa na hakuna uh, lafzi ya mtume alayhi salatu wasalam moja maalum ambayo imepokewa sasa pale unaweza uka unaweza ukaongeza kwa masharti matatu adhkar mutlaqa adhiya mutlaqa ambazo lam tarid an nabii sallallahu alayhi wasallama katika hali maalum au wakati maalum au sifa maalum au idadi maalum hiyo inakuwa mutlaka kwa hivyo wanazuoni hapa adhkar aina hizi wanasema unaweza wewe ukaongeza katika hii dua au katika dhikri vile unavyotaka wewe kwa masharti matatu wengine wakataja masharti manne na matano lakini ukiyakusanya pamoja yanarudi katika masharti matatu muhimu sharti la kwanza wanazuoni wanasema an yatakhayyara min al-alfadhi ahsanaha wa anbalaha wa ajmalaha achague katika maneno wakati unapoomba ile dua au dhikri uchague katika maneno ambayo ni mazuri zaidi na ni bora zaidi na maneno ambayo yatakuwa yana jamal yana yana uzuri kadhalika wa kilugha na uzuri wa kimaana ndani yake kama ilivyokuwa maneno ya mtume sallallahu alaihi wasallam ingawa wewe huwezi kuyafikia maana yale maneno ya mtume ni muujiza miongoni mwa muujizati nabii sallallahu alaihi wasallam annahu utiya jawami alkalim mtume alipewa jawami alkalim jawami alkalim ni muujiza ya kwamba anaweza kukusanya maana nyingi sana katika matamshi au lafzi kidogo maneno haya au jambo hili hakupewa mwanadamu mwingine yote kwa lakini yule ambaye anataka kuongeza katika dua sharti ya kwanza ni utafute maneno ambayo yatakuwa ni mazuri uyaweke au maneno ambayo yatakuwa ni ajmal al-alfaz uyatie katika dua ile dua ambayo ni mutlaqa mutlaqa hatuzungumzi dua ambazo ni muqayyada dua muqayyada mlango wake umefungwa tutakuja kupiga mifano tutarudi katika muqayyada kwa mifano tumalize huku upande wa mutlaqa sharti lake la pili kwa hivyo mfano wa afdala mfano wa ajmal al-alfaz ahsan al-alfaz anbal al-alfaz ni matamshi ambayo yatakuwa yamekusanya yamekusanya maana na ni matamshi mazuri unamomba Allah subhanahu wa ta'ala kwa matamshi yale usiweke matamshi ambayo yanakirihisha au maneno ambayo sio mazuri au maneno ambayo kimaana na kilugha haiwezi ku, kulingana na kama vile ilivyokuwa katika dua ya mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam kwa mfano mtume salawatu rabbi wa salamu alaihi alikuwa akijilinda na moto akimwomba Allah azza wa jalla an yu'idhahu minan nar an yujirahu minan nar akimomba amlinde na moto lakini mtume sallallahu alaihi wasallama ukichunguza katika adhiya zake za kujilinda na moto na adhab alikuwa akijilinda na adhab akijilinda na moto moja kwa moja min ghairi tafsil bila ya kutaja tafsili ya ule moto uko na moto namna gani moto wenyewe uko hivi au uko hivi au uko hivi sasa unakuta timu mwingine mtu anakuja kuomba dua ya, ya kujilinda na moto halafu ule moto yuwausifu ule moto uko namna gani اللهم اني اعوذ بك من النار ومن لهبها ومن محريقها ومن ألمها ومن yani anataja yule moto namna unavoumiza na vile utakavyochoma na vile haya maneno yote hayakuwa katika balagha ya mtume sala sallam unaona sasa kwamba hapa ile sharti ya kwanza itakuwa imeanguka kwa hivyo labda an yatakhayyara ajmal al alfaz wa ahsan al alfaz wa anbalaha sharti la pili an yakuna khaliyan min mahdhurin shar'iyyin lafdhan au ma'na zile alfadh za dhikri au dua ambazo muislamu ataziomba lazima kuwe pale ndani katika zile dhikri hamna matamshi ambayo ndani yake kutakuwa na mahdhur shar'i mahdhur shar'i jambo ambalo kisheria limekatazwa kwa lafdhi au kwa maana jambo ambalo limekatazwa kisheria halifai kisheria kwa lafdhi au kwa maana halifai kwa hivyo utaangalia kuna baadhi ya maneno ambayo kisheria katika sheria ya Allah subhanahu wa ta'ala katika dini haliwezi haiwezi kuwa sawa dua ile au maana haiwezi kuwa sawa dua kama ile ambayo muislamu yaomba kwa mfano wanazuoni wanapiga kwamba mathalan mtu amekufa kafiri kisha ukamwomba Allah subhanahu wa ta'ala asimtie motoni amtie peponi hii inakuwa ni i'tida katika dua hapa dua hii ina mahdhur shar'i kuna jambo ambalo limekatazwa katika hii dua maana wewe sasa unataka kwenda kinyume na na na na yale ambayo Allah azza wa jalla tayari ashaya ashayapitisha ya kwamba man mata kafira famawahu annar yule anayekufa akiwa kafiri kuna hakika yakini moja kwa moja kwamba hakutubia wala hakusilimu huyo alikufa kafir wewe ukamwomba Allah azza wa jalla an la yu'adhiba an yudkhilahu annar hii ni i'tida katika dua hii ni dua ambayo ndani yake kuna mahdhur shar'i ndio maana hata manabii walikatazwa wasiwaombe istighfar watu ambao ni mushrikina na makafiri hata kama ni watu wao hata kama ni wazee wao makana linnabii walladhina amanu an yastaghfiru lilmushrikina walau kanu uli qurba min ba'di ma min ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabu aljahim baada ya kujua kwamba hawa ni watu wa motoni yaqini ishapatikana ya kwamba haulai min ahli an-nar hakuna tena kuomba istighfar na ukiomba istighfar unapata makosa unafanya makosa mbele ya Allah azza wa jalla inakuwa ni makosa dua yako inakuwa ni makosa ni madhambi kwa sababu unakwenda kinyume na amri ya Allah subhana wa ta'ala kwa hivyo dua isiwe ndani yake na mahdhur shar'i kwa lafzi au kwa maana kwa lafzi kwa mfano vipi ukaomba kwa matamshi au lafzi ambayo haifai الشرط الثالث ونزوني ونتاجا ketika مساله الدعاء ان لا يواظب عليه ان لا يواظب عليه حتى تكون كسنه الراتبه منين هاي يوتي ني شيخ بكر ابو زيد رحمه الله تعالى عليه انا اسمع ان كومبا الى دعاء pia usifanye usi usidumu nayo katika wakati fulani au kaitengezea wakati fulani na pahala fulani وكاو الى dua waisema inakuwa ni كما راتبه ni sasa itakuwa imefanana na dua ambayo ametufundisha mtume sallallahu alaihi wasallam inayofaa kusoma pahala fulani au katika hali fulani au nyakati fulani aliye na aliye na na, na sulta au aliye na authority ya kuzungumza masala haya ya kusema dua hii isomwe wakati fulani pahala fulani katika hali fulani man huwa ar-rasul sallallahu عليه wasallam فقط hakuna mwingine kwa hivyo siwahu min albashar yoyote asiyekuwa mtume katika wanadamu hana ruhusa kabisa ya kuweka dua yoyote akawekea waislamu akawapangia jamani dua hii muiseme siku fulani wakati fulani na pahala fulani au katika siku fulani na anayefanya hivyo la shakka annahu athim anafanya makosa haya ni madhambi na anabeba madhambi ya uzushi katika dini ya Allah azza wa jalla kwa sababu am lahum shuraka shara'u lahum min ad-din ma lam ya'dhan bihi Allah kuna watu wengine ambao wana shirika ushirika na Allah subhanahu wa ta'ala ambao wana wana uwezo wa kuweka sheria pamoja na ile sheria aliyoiweka Allah azza wa jalla au sheria ambayo hakuiteremsha Allah jalla jalalu ala lisani nabii kupitia kwa ulimi wa mtume wake hakuna mwingine na wanaofanya mambo kama hayo hayo ni mambo ya ushirikina na uzushi idhan hapana budi sasa kuzingatia masuala haya ya kwamba babu dua ni mlango ambao ni mlango hasasi mlango ambao ni sensitive kwa muislamu kwa sababu wakati mwingine unaweza kuomba dua kumbe unaomba makosa kumbe unafanya makosa bali kumbe unapata madhambi hasa kwa kukeuka mipaka ya Allah subhanahu wa ta'ala na na ile ule mpangilio na mfumo aliofundisha bwana mtume Muhammad sallallahu alayhi alayhi wasallam nafikiri imefahamika vizuri ya ikhwan katika katika nukta hii kwa hivyo tukija katika masuala ya adhiya sheria ndio hizo kwa hivyo ikiwa ni dua mutlaqa inakuwa leo kwa mfano nakuta kuna watu wameweka vitabu fulani vinasoma vitabu hivi katika masiku maalum kwa mfano siku ya alhamisi usiku kuamkia ijumaa kuna vitabu fulani vinafunguliwa vinasomwa na watu wanajumuika wanasoma pale mashairi fulani watu wanayosoma wale mashairi wanayosoma tena kwa dhati kabisa na moyo wao wote usiku wa kuamkia Ijumaa kwa sababu ya itikadi kwamba maneno haya ni maneno ambayo ni mazuri maneno makubwa hakuna maneno mengine mazuri zaidi ya Qur'an na inakuwa sasa kumekusanyika kume hapa mahadhir kumekusanyika hapa mambo ambayo hayafai mengi kwamba number 1 kuna maneno ambayo yametungwa na mwanadamu yamefanywa kama ibada la pili ni kwamba ile yale maneno yamewekewa kama yamegeuzwa yamekuwa kama sunna ratiba yuwadhibu alayhi annas watu wamekuwa na muadhaba wanayafanya katika siku maalum kwa kuendelea yote hii haya katika muhdathat al-umur na mtume sallallahu alayhi wasallam anasema man amila amalan laysa alayhi amruna fa huwa rad man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fa huwa rad min hadithi aisha ام المؤمنين رضي الله عنها hivyo نفكر iko هذه masala هاي sasa turudi kule mwanzo tufafanue kadhalika katika masala ya ad'iya muqayyada ama adhkar muqayyada adhkar muqayyada na dua ambazo zimefungwa kwa lafzi maana yake ni kwamba muislamu atakiwa azilete vile vile kama tulivyoona katika mfano wa dhikri hii ya kulala alipobadilisha al-bara bin azib tamko moja peke yake mtume sallallahu alaihi wasallam akam akamrekebisha kwa hivyo ina maana kwamba dua aliyoifundisha mtume hatuwezi sisi tukabadilisha au tukaongeza niwapeni baadhi ya mifano kwa mfano leo katika adhan mfano tu kwanza tunapiga katika adhan leo utamsikia muadhin wakati wa kuadhini akija akisema wakati wa kuadhini Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar ashhadu an la ilaha illa Allah ashhadu an la ilaha illa Allah alafu aseme ashhadu anna sayyidana muhammadan rasulullah nyinyi mnasemaje hiyo nyongeza adhana imepokelewa ashhadu anna muhammadan rasulullah sasa aje mtu muadhin aseme ashhadu anna sayyidana muhammadan rasulullah tasihu hadhi ziyada هي زياده itakubalika haikubaliki qat'an na kwa ijma' ya watu wote wataikataa ile ziada watamwambia wewe umeharibu muadhin sasa ikiwa watu watampinga muadhin kwa kuongeza sayyidana na sote sisi tunakubaliana hapa kwamba mtume alayhi salatu wasalam sayyidana kama Allah azza wa jalla alivomsifu mtume wake katika Qur'an akasema wa sayyidan wa hasuran wa nabiyan min as-salihin man hadha an-nabi la laysa rasulullah من ها عيسى لا fikiria vizuri وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين من هو يحيى هاي سسا هذا يحيى عليه السلام والنبي عليه صلوات ربي وسلامه عليه سيد الانبياء كما ثبت في الاثار sasa لكن haliwezi kuongezwa tamko hili katika adhana kwa sababu halimo na maadamu maneno haya yanakubalika na watu wote vipi itakubalika nyongeza katika dua zingine ambazo mtume sallallahu alaihi wasallam kadhalika amezifundisha vile vile kama alivyofundisha adhan kwa mfano kuna as-salatu al-ibrahimia nafikiri tunaifahamu sote as-salatu al-ibrahimia sala ya ile inayosoma baada ya tahiyatu المباركات والصلوات كتك تشهد اللهم Allahumma على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم ساسا كنا مسألة هابا kuna masuala hapa ambayo yanakuwa ni masuala ya kielimu si masala ya kuwa na mapufya wala si masala ya hamasa wala si masala ya hawa za nafsi ni masaa ilmiya sasa ikiwa sayyidana imekataliwa katika adhana watu wamekubali wamekubali kwamba haiwezi kuongezwa sajida na katika adhan tunasema ashhadu anna muhammadan bighairi sayyidina vipi ile dua ya salatu al-ibrahimia ambayo mtume alayhi salatu wasalam ameifundisha yeye mwenyewe kama fi sahihain ameifundisha akawaambia masahaba wakamuuliza tukuswalieje ya rasulullah akawaambia qulu semeni allahumma salli ala muhammadin wa ala ali muhammad sasa leo unakuta watu wanakuja wanaongeza kuambia Allahumma salli ala sayidina Muhammad kisha ukimuuliza kwambia unajua mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa very humble alikuwa mtawadhi sasa yeye mwenyewe akizungumza hawezi kusema sayidana kwa hivyo sisi tumuongezea na yeye sayidana sasa ikiwa umeikubali hivyo weka kwenye adhana pia maana pengine utasema kule wakati wake haikuweza kuongezwa sababu yeye alikuwa humble hawezi kuikubali ikisemwa ile adhana ashhadu anna muhammad sayyidana tasema la ana mutawadhi ondoa hii basi mwekeni sasa yeye ashaondoka duniani ashakufa mnalikubali hilo watasema la hatulikubali sasa vipi afatu'minuna bi ba'd alkitabi wa takfuruna bi ba'd hili kadhalika pia mtume sala sallam amelifundisha yeye mwenyewe hasa tena sahaba walimuuliza kaifa nusalli alayka tukuswalie vipi mtume akawafundisha hasa akawaambia qulu semeni kwa hivyo haya ni matamshi ya mtume sallallahu alaihi wasallam hal hal yajuzu fihi aziada la hal yajuzu fihi naqs la hal yajuzu fihi taghyir haijuzu tunayasema vile vile kama alivyofundisha mtume alayhi salatu wasallam na huu ni mfano mmoja ikhwan mifano iko mingi mifano iko mingi katika masala ya adhiya katika masala ya adhkar ukija katika mwezi wa Ramadhani unakuta mambo haya yako mengi zaidi kwa baadhi ya aima fil masajid kuna dua ambayo mtume sallallahu alaihi wasallam alimfundisha alhasan ambayo inaitwa duaul qunut duaul alqunut anasema huyo sahaba allamani mtume alayhi salatu wasalam amenifundisha dua aquluhu fil qunut dua ambayo ni ninafaa niiseme katika qunut kwa hivyo ni dua ambayo ameifundisha mtume sallallahu alaihi wasallam akamwambia sahaba wake aseme Allahumma hdini fi man hadait wa afini fi man afait ikaja kwa dhamiri ya ifrad kwa sababu ni mtu mmoja bila shaka hapa bi ijma kwa ijma ya wanazuoni kitu ambacho kinaweza kikabadilika hapa ni ni dhamirul ifrad inaweza kawa ni dhamirul jam'i kwa sababu ya muktadha ya maqam watu wakiwa ni wengi haiwezi kukubalika kilugha imamu aombe dua ajiombe yeye peke yake watu wakisimama kwenye kunuti aseme Allahumma hdini fi man hadait na watu waseme amin na ajiombe yeye peke yake la anasema Allahumma hdina fi man hadait sasa kadhalika katika hii dua ya kunuti kuna baadhi ya masuala ya kielimu ambayo kuna yana nadhar ndani yake na watu wanatakiwa wawe waangalifu kwa sababu ni dua ambayo imefundisha mtume sallallahu alaihi wasallam Allahumma hdina fi man hadait wa afina fi man afait wa tawallana fi man tawallaita وبارك لنا فيما اعطيت وقنا شر ma qadait sasa unakuta baadhi ya aima hapa katika tamko hili la waqina sharra ma qadaita kunaongezwa maneno hapa wanasema waqina wasrif anna birahmatika sharra ma qadait wakati tunasoma kule nyuma kwamba sahaba amesema allamani mtume amenifundisha dua ambayo nafaa niiseme fil qunut ni dua imefundishwa na mtume alayhi salatu wasalam kwa hivyo tunarudi katika masuala ya taqid mbele waqina wasrif anna bi rahmatika sharra ma qadait fa innaka taqdi wala yuqda alayk hiyo dua inasema hivyo sio haya baadhi la imma wakaongeza hapa wanasema fa innaka taqdi bil haqqi wala yuqda alayk sasa tunajiuliza hapa swala gumu kwani mtume alayhi salatu wasalam hili tamko la bil haqi alilisahau ama lilimpita wewe ukalikumbuka ama ilikuwaje mtume alipomfundisha sahaba wake aseme wa, wa e, tumesemaje fa innaka taqdi wala yuqda alayk wewe ulipoongeza bil haqi anasiya an-nabiy sallallahu alayhi wasallama amadha pana hatari pana hatari na kule mwisho <clears throat> maneno mengine pia kadhalika mengi yakaongezwa kwa hivyo kuna umuhimu ayu alikhwa katika masala haya kuyafafanua hivi ambavyo tulivyotaja ili uh, turudi katika sunnat uh, sunnat al-mustafa sallallahu rabbi wa salamu alayhi hasa tukizingatia <clears throat> kwamba kuna tofauti baina ya adiya ambazo ni muqayyada na adhiya ambazo ni mutlaqa kama ulikuwa unataka kuongeza katika dua jumhurul aimma jumhurul ulama wanasema ikiwa unataka kuongeza katika qunut basi ukishamaliza ile qunut aliyofundisha mtume sallallahu alaihi wasallam wewe nyongeza yako ilete baada ya qunut hal hadha yajuz au la yajuz mahallu khilaf lakin aktharul ulama ala annahu jaiz wanazuoni wengi wanasema inajuz ukishaleta ukishamaliza ile qunut unaweza kuongeza baadhi adhiya pale mingine mbili au tatu au kadhaa limadha lianna almaqam maqam ad-du'a kwa sababu hii maqam ni maqam ya kuomba dua tajuzu ziada lakini sio ziada katika ile ile dua aliyofundisha mtume alayhi wasallam wewe ukaongeza neno hapa ukaongeza neno lingine au neno hili ukalibadilisha au hili ukaliondoa ukaweka neno lako la itakuwa hii ni takriban inafahamika inafahamika kisheria ni kama kwamba wewe unafanya istidrak ala dua nabii sallallahu alayhi wasallam nafikiri iko wazi hapa ikhwan kwa hivyo hii ndio faida ya mwisho ambayo inafungamana na hadithi hii tulokuwa nayo tangu mawiki kadhaa nafikiri kama wiki mbili iliyopita tulikuwa tukizungumza dua hii hadithi hii ya al-Bara bin Azib radhiyallahu anhuma anna nabiya sallallahu alaihi wasallam amemfundisha dua hii aisome wakati wa kulala kwa hivyo la msingi kabisa ayu alikhwa ni tufanye bidii kama tunavyohimizana mara kwa mara katika kuhuisha na kutekeleza sunna ya mtume sallallahu alaihi wasallam tufanye bidii tuihifadhi dua hii na kwa wale ambao bado pengine hawajahifadhi wanaweza kuisoma katika waraka wakati wanajitayarisha kulala mpaka uweze kuihifadhi kama tunavyohifadhi dua zingine mbalimbali za azkaru sabah azkaru masaa na dhikri zingine na zingine za kuingia msikitini na za kutoka msikitini watu wengi wanasahau dua hizi ikhwan <clears throat> lakini nabii sallallahu alaihi wasallam ametuwekea pia adhiya za dukhul almasjid na khuruj min almasjid <clears throat> tunasongea mbele katika hadithi inayofuata baada ya hadithi hii isipokuwa labda ikiwa mna kiu cha maswali yanayofungamana na masuala haya maana naona nikiangalia hivi mbali kwa mbali naona kama macho yenu yananiambia kuna masuala fulani hasa katika mambo haya ya dua na dhikri kwa hivyo labda nitoe takriban kama dakika 5 ah, 10 hivi alafu tutakwenda katika hadithi ya mbele inshallah taala naam naam ya ndugu yetu anauliza kuna Eh, wakati gani au dua gani ambayo mtume alayhi salatu wasalam alikuwa akimwombea mamake na katika hali gani imekuja katika baadhi ya mapokezi ya kwamba mtume sallallahu alayhi wasallam <clears throat> alimuomba Allah azza wa jalla ruhusa ya kumwombea mamake istighfar wakati alipokuwa kule alipokuwa na pita katika ile njia alipozikwa mamake kule abwa mamake mtume alayhi salatu wasalam amina binti wa alizikwa kule abwa ala tariq almadina kwa hivyo imekuja katika baadhi ya baadhi ya riwaya istadhantu rabbi an astaghfira li ummi nimeomba Allah azza wa jalla ruhusa anipe idhni ya kumomba mamangu istighfar lakini anasema falam ya'dhan li Allah azza wa jalla hakumpa ruhusa hiyo naam jaa hadha fi baadhi riwayat naam lakini aya nafikiri iko wazi kama tulivyosoma ya na hii ndio mashikilio ya wale wanazuoni ambao wamesimama kwa msimamo ya kwamba uh, wazazi wake mtume alayhi salatu wasalam lam yakuna muslimain hawakuwa waislamu kama mnavyojua kuna misimamo miwili katika masala haya uh, kuhusu wazazi wa mtume alayhi salatu wasalam khilaf ambayo ni pana na ni kubwa uh, kwa wanazuoni lakini kwetu sisi hakuna uh, thamara amalia hakuna thamara ya kiamal kwetu sisi waislamu ni masala ya itikad na ni masala ya, ku, ya kielimu peke yake wanazuoni wanazungumza kwa faida ya kilimo peke yake lakini hakuna thamara amalia moja kwa moja ambayo itakuathiri wewe moja kwa moja katika uh, katika imani yako au katika aqida au katika amali na jawabu kubwa zaidi katika masala haya ni kusema Allahu a'lam Allahu a'lam je wazazi wake mtume alayhi salatu wasalam mata muslimaini au la ah, hii ni ilmu ambayo Allah azza wa jalla anayejua zaidi kwa sababu wako ambao wametetea kwamba ndio wamekufa wakiwa si waislamu na wengine wametetea kwamba wamekufa wakiwa ni waislamu na wengine wakasimama na msimamo wa kwamba ingawa hawakuwa waislamu lakini Mwenyezi Mungu Allah Azza wa Jalla hatakwenda kuadhibu kwa ushahidi wa aya ambayo inayosema wama kunna muadhibina hatta nab'atha rasula naam huu ni msimamo wa Sheikh Al-Allama Muhammad Al-Amin Ash-Shinqiti rahmatullahi ta'ala alayhi naam kwa hivyo kuna misimamo mbalimbali katika masala haya naam <coughs> <coughs> naam naam asante ayo <coughs> ah, swali la kwanza la ndugu yetu Alakh Ibrahim anauliza kuna faida tulitaja nyuma ya kwamba kuna faida katika pale alipomwambia mtume alayhi salatu wasalam sahaba wake anapojitayarisha kulala alale kwa ubavu wa kulia tukasema ya kwamba kuna faida walioitaja wanazuoni na hikma ya kulala kwa ubavu wa kulia tutakuja kuitaja na tukiangalia kwa makini tunakuta kwamba hadithi hii ya ikhwan hii tulionayo sasa hivi <clears throat> itarudi tena mara ya pili hadithi hii katika kitabu cha riadha salihin kule katika masala ya bab adab an-nawm katika mlango wa adabu za kulala na adabu za babul adab kwa jumla kuna adabu za kulala adabu za kula adabu za na mambo kama haya kwa hivyo mimi ikawa nimepanga kwamba tuzame zaidi katika masala haya kule katika mlango wa adab an-nawm hadithi hii tena na ameitaja imamu nawawi kwa mara tena nyingine ya pili lakini kwa vile umetaja eh, hapana ubaya tutaje angalau faida moja miongoni mwa zile faida nyingi na hikma walizotaja baadhi ya wanazoni katika hikma ya kulala kwa ubavu wa kulia wala sio kwa ubavu wa kushoto baadhi ya wanazoni wanasema kule kulala kwa ubavu wa kulia ina msahilishia muislamu inakuwa ni wepesi kwake muislamu kuweza ku, kuamka usiku na kufanya ibada anakuwa mwepesi na hikma yake wanasema wanazuoni jambo ambalo wamelifungamanisha na masala ya mwili wa mwanadamu wanasema kwa sababu moyo uko upande wa kushoto kwa hivyo wewe ukilala ule moyo unakuwa uko uko juu uko chini tofauti na mtu anayelala upande wa kushoto inakuwa amelalia amelalia upande wa moyo na ukilalia upande wa moyo wanasema usingizi unakuwa mzito zaidi usingizi ukishakuwa mzito zaidi ndipo pale unaona uzito ku, kufanyaje unakuwa uzito kulala eh, uzito kuamka ikiwa umepanga kuamka usiku wa manane ile thuluthul akhir au wakati wa sahar angalau kama hukuweza kuamka saa nane basi amka angalau saa tisa usali kama umeshindwa kuamka saa tisa basi angalau adhaafa aliman uamke ile saa kumi utakuwa una unajisaji moja mpaka alfajiri basi utakuta hata ile saa kumi pia pengine mtu inakuwa ni uzito na moja katika mambo yanayochangia ni vile ulivyolala unakuta mtu mwingine amelala upande wa kushoto amelalia moyo usingizi na unakuzidi na wengine wana inakuwa mbaya zaidi analalia tumbo kabisa namna hiyo analala hivi kwa hivyo ndio hapo hiyo huo unaitwa usingizi mpaka mpaka saa ngapi huo ni usingizi mpaka saa 2 na saa 3 maana yake hapo sasa si moyo peke yake moyo na tumbo na mapafu yote yamelala chini eh na na na mnajua kwamba kulala kwa aina hii mtume alayhi salatu wasalam amekataza eh siku nyingine ameingia msikitini akamwona mmoja katika masahaba amelala namna hii akamtingisha mguu wake akamwambia aina hii ya kulala Allah subhanahu wa ta'ala ana anachukia anasema yule sahaba nikifungua macho namna hii nikimwangalia ni mtume sallallahu alayhi wasallam eh kulala inaitwa kifudifudi sio kifudifudi naam eh huu ni mlalo wa jahannam haya naam mlalo wa jahannam naam iko katika baadhi ya athar naam kwamba watu wa motoni wata wataingizwa namna hii na watakuwa wamelazwa wamelazwa namna hii naam naam naudhu billahi min dhalik naam tayeb na swali la pili la ndugu yetu ni kwamba eh, umetaja eh naam naam amesema baadhi ya watu wanasema kwamba kuna dua fulani ukiisoma hiyo dua kama umepoteza kitu utakipata au aya fulani ukisoma utapata kuna aya fulani ukisema hivi itapatikana aya fulani ukisema hivi itakuwa aya fulani ukisema hivi itakuwa je maneno haya yako katika sheria aljawab wanazuoni ya ikhwan jam'u min ahli alilm wamekataa mambo kama haya kwa sababu mashikilio ya dua kama hizi au dalili ya dua kama hizi ingawa zinatoka katika Qur'ani mathalan ni dua ya aya ya Qur'ani au inaweza kuwa ni dua aliyosomesha mtume sallallahu alaihi wasallama lakini hamna dalili ya kuthibitisha kwamba dua hii aya hii inasomwa katika munasaba huu dhikri hii inasomwa katika hali hii ikiwa umepoteza jambo au kadhaa au kadhaa kwa hivyo sasa wale walioshikilia dua hii mashikilio yao ni tajruba na tajruba maana yake ni kwamba limefanywa jambo hili na watu na likaonekana kwamba limefanya kazi sasa wanazuoni wanasema kwa mfano al-Imam Shaukani rahmatullahi ta'ala alayhi anasema al-ad'iya la tathbutu bitajarib dua hazithubutu kwa tajruba mama shaukani anasema muhammad bin ali rahmatullahi ta'ala alayhi mutawaffa sana 1250 anasema dua hazithubutu kwa tajarib tajruba yani unachukua dua alafu unaitest unaangalia inafanya kazi ama haifanyi kazi kwani hii ni panadol hizi sio hizi sio tembe hizi ni hizi ni, ni nusus ayat kalamu Allah azza wa jal kalamu nabii sallallahu alaihi wasallam hazifanyiwi testing ukaangalia inafanya kazi ama ifanye kazi kwa hivyo unakuta watu wanakuambia hii ukisema mara 12 mara 11 inakuwa hivi ukisema mara 40 inakuwa hivi ukisema mara mara 36 inakuwa hivi niwape baadhi ya mifano ametaja eh, mfano fulani lakini katika mifano ambayo mimi naikumbuka sasa hivi baadhi ya watu wanasema tena unakuta jambo la kusikitisha kwa watu wengine ni baadhi dua baadhi ya duat wanayafundisha mambo haya hasa wanasema kwamba kuna ile aya ukiisoma mara ya 36 inasemaje aya fasaqa lahumma thumma tawalla ila dhilli nabii Musa baada ya kuwatekea maji wale wasichana wawili alafu akaenda kwenye kivuli akakaa qala rabbi baada hapo Musa akaomba dua akamwambia mola wake rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir mimi ni fakiri juu ya khairi ulio unayoniteremshia yani khairi yote yako ambayo unayonipa mimi bado ni fakiri wana baadhi ya wanazuoni wa tafsiri wakatoa ishara hapa kwamba khairi aliyokusudia nabii Musa hapa ni khairi ya kuoa maana alitoka kutekea maji wasichana kwa hivyo hapa ni khairi ya kuoa kwa hivyo kama kama nikana kwamba alitamani kuoa katika baadhi ya wanazuoni waliofasiri maneno haya sasa kutokana na jambo na, na swala hili ndipo pale wale wale wale wanaozungumzia ma, masala ya tajarub wanasema aya hii ukisoma mara takriban 40 au 36 basi wewe naam utaoa wewe utaoa bora useme maneno haya kwa ukiwa na imani useme rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir ukiamka asubuhi babake mtu ankuja hivyo akwambia wewe ushaoa bwana yo haya basi sasa vipi ngoja nini bwana mimi ninao banati bwana njoo eh, kama ni kazi tutafanya fanya mpango tutakupa kazi tamam haya hii ni moja katika dua za tajari dua za tajari dua nyingine ni dua ambayo baadhi ya watu kadhalika wanaitakidi kwamba ukisema dua hiyo basi kama kuna jambo ambalo haliko ni la hatari haliwezi kukufikia kama kuna mtu ambaye amekaa amekutegesha ataka kukudhuru hawezi kukudhuru surah yasin Allah subhanahu wa ta'ala anasema waja'alna min bayni aydihim saddan wa min khalfihim saddan fa'aghshaynahum fahum la yubsirun sasa jamaa usema dua hii wewe ya aya hii ukiisoma mara tatu kama wapeleka gari kama kuna trafiki pale mbele utapita yule traffic haioni ile gari atasimamisha gari ambalo liko mbele yako liko nyuma yako wewe utapita tu hatoliona kabisa ثابت هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم ما ثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم ما ثبت hizi ni dua za tajarub ambazo wanazuoni wamezi wamezipinga ya ikhwan wamezipinga kwa adhiya ma jaat anin nabii sallallahu alayhi wasallam naam mefahamika nafikiri ikhwan na mifano mingine na kuna mifano mingine ambayo ndio ya hatari zaidi kwa mfano yule aliyepoteza kitu imefahamika tangu miaka ya zamani tangu siku za zamani kuna fikra katika baadhi ya akili za watu wengi na baadhi ya ya ya ya, ya, ya sehemu fulani wana kuna kule kuitakidi kwamba kuna kuna dua au kuna dhikri ya kusomewa watu jambo ambalo wanaliita albadiri katika lugha ya Kiswahili iliyofahamika albadiri sasa ukija ukiuliza uliza albadiri ma nini maana albadiri albadiri ni majina ya masahaba walioshiriki katika vita vya badr sasa wewe unakaa unajiuliza swala gumu ambalo halina jawabu masahaba walioshiriki katika vita vya badr na wewe umepoteza simu au pesa sasa hapa kuna uhusiano gani swali gumu alina jawabu sahaba walioshiriki katika vita vya badr na kitu kilichopotea kina uhusiano gani sasa majina yanasoma na watu wanaitakidi watu wanaitakidi anakuambia nitakusomea albadiri na sasa hivi utaileta sasa hivi utaileta naam kwa hivyo mambo kama haya kulluha ghair thabita matajus naam hai tumemaliza naam inua sauti kidogo eh eh asante hiyo peke yake asante ndugu yetu anauliza lakini swala ambalo liko nje ya mada kidogo swala kidogo liko nje ya mada ni swala la eh, nyama ya ngamia anauliza nyama ya ngamia kwamba tuna, kama tunavyojua katika fiqh tunasoma ya kwamba lahmul jazur nyama ya ngamia ni katika mambo ambayo wanazuoni wanasema yanabatilisha au yanatangua udhu kwa ile tawadha akila nyama ya ngamia udhu wake utakuwa umetanguka sasa anasema baadhi ya wanazuoni wanasema ah, maneno haya tume alayhi salatu wasalam alipoyasema alikusudia kwamba pale katika kikao alichokuweko kulikuwa na mmoja katika sahaba ambaye alikuwa amekula nyama ya ngamia na ametoka na upepo sasa hakutaka mtume alayhi salatu wasalam kumfedhehesha au kum eh, kumfanya yani kum eh, kumfanya aone aibu mbele ya wenzake ndipo akasema yule aliyekula nyama ngamia basi akatawadhi yule aliyekula nyama ngamia akatawadhi kwa hivyo uh, sasa anauliza ndugu yetu je uh, maneno haya ni hivi ilivyofahamika na baadhi ya hawa wanazuoni waliotaja hivi au la uh, eh, asahih katika maneno ya wanazuoni min almuhaqqiqin min ahli alilm ya kwamba lahmul jazur kula nyama ya ngamia naqidun lilwudu inatangua udhu na hii tahlili ambayo wameitaja au ihtimal ambao wameitaja kwamba eh, kulikuwa na uwezekano kwamba mmoja katika sahaba pale alikuwa ametangukwa na upepo kathir min ahli alilmi wanasema hii ni baid baid kwa sababu mtume alayhi salatu wasalam hawezi akazungumza masuala ya kisheria kwa sababu ya kuogopea eh, kutomwaibisha mtu na anajua kwamba maneno yake ambayo anayazungumza ni maneno ya kisheria na yananukuliwa na masahaba na yanahifadhiwa na masahaba umefahamiana vizuri naam kwa hivyo hii ni ihtimal baid baid jidan ndio maana ikawa kauli sahihi kwa wanazuoni ni kwamba anayekula nyama ya ngamia nya udhu wake bila shaka unatanguka naam asante naam nuasi baada ya adhan inshallah tutachukua swala naam na swali yake ni kama ifuatavyo swala la kwanza ni kwamba je kuna dua ambayo baadhi ya watu wanaomba wakisema Allahumma inni la as'aluka radd alqada wa as'aluka al-lutfa fi ya ewe Mola mimi sikuombi uniregeshe urudishe qada qada ambayo umeipitisha juu yangu basi sikuombi kwamba uiondoe lakini nakuomba unifanyie wepesi imefahamika nafikiri eh sikuombi uregeshe qadha lakini nakuomba unifanyie wepesi katika dua katika hiyo qadha هذا الدعاء لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم dua hii haikuthubutu kutoka kwa mtume alayhi salatu wasalam bali kuongezea qala jam'un min alulama akiwemo Sheikh Muhammad Saleh Al-Uthaymeen rahimahullah kwamba hii dua ina mahdhur shar'i dua hii katika aqida ina mahdhur mahdhur shar'i katika fatwa ya Sheikh Al-Uthaymeen rahimahullah kwamba ukisema ukimwambia Allah azza wa jalla sikuombi urudishe qadha yako ambayo umeipitisha lakini nakuomba unifanyie wepesi ndani yake hadha min al-i'tida hadha fihi naw' min al-i'tida fi du'a kwa sababu kwanza muislamu hajui ile qadha ambayo Allah subhanahu wa ta'ala ameipitisha ni qadha gani na ukimwambia Allah subhanahu wa ta'ala sikuombi uniregeshe urudishe qadha maana yake ni kwamba wewe umeikubali ile qadha ya Allah subhanahu wa ta'ala na hakuna katika muislamu ambaye yuko tayari kukabiliana na qadha ambayo ameipitisha Allah azza wa jalla lau ataipitisha vile anavyotaka yeye kwa hivyo iko ndani yake nuu min al-i'tida na ndio maana dua hii haikuthubutu kwa mtume alayhi salatu wasalam kwa sababu ni dua ya makosa ndani yake kuna mahdhur shar'i bali muislamu kama alivyotufundisha mtume alayhi salatu wasalam unamuomba Allah khairi na unajilinda na shari Allahumma inni as'aluka min alkhairi kulli wa a'udhu bika min ash-sharri kulli bas dua ambayo ni shamil ni jami' ni mani' mukhtasar jawami'ul kalim Allahumma inni as'aluka min alkhairi kullihi ajilihi wa ajilihi ma 'alimna minhu wa ma lam na'lam wa a'udhu bika min asharri kullihi ajilihi wa ajili lakini si masala ya kumomba Allah kwamba mimi siombi uniregeshe qadha lakini naomba unifanyie wepesi fahadha lam yarid ani nabii alayhi salatu wasalam bi asanida sahiha wa kadhalika fihi mahadhir shar'iyya kama bayanaha ulama masala ya pili ni kwamba muislamu kama alivyotaja ndugu yetu je anaweza kumomba au pengine imepokelewa kwamba amesema tume alayhi salatu wasalam allahumma ighfirli bima shi'ta allahumma اغفر لي بما شئت اللهم اكفنا اللهم اكفنيهم بما شئت اه اللهم اكفنيهم بما شئت hii dua ya allahumma kfinihim bima shita haiku haikupokewa kutoka kwa mtume Muhammad alayhi salatu wasalam katika zile nusus an-nabawiyya moja kwa moja lakini iliyokuja katika sunna ya mtume alayhi salatu wasalam iko katika sunna lakini ni maneno ambayo ameyazungumza yule kijana katika kile kisa cha yeye na mfalme kuna kisa ambacho kimetokea baina ya kijana ambaye alikuwa kwa wakati wa bani israeli pamoja na Sahir pamoja na mfalme mnajua kile kisa kitambo tuliwahi kukizungumza hapa halafu uh, yule yakatokea ile mambo mengi yaliyotokea alafu yule mfalme akaamua kumwangamiza yule kijana na alipoamua kumwangamiza yule kijana akatumana jeshi ya ili yule kijana ende akaangamizwe ende akaangamizwe yule kijana na ndio akaomba maneno akaomba dhikri hii na kwa vile maneno haya ni marefu kidogo kiasi fulani yanahusiana na masuala ya kifaya na yanahusiana na masuala ya tawakkul kadhalika tutakuja kueleza inshallah taala ah, kwa munasaba maneno haya yako katika darasa ya kesho inshallah taala haya maneno ya Allahumma kfinihim bima shi'ta yako katika darsa ya kesho ya tafsiri kule Luta inshallah taala wewe unahudhuria kule nafikiri eh, kwa hivyo inshallah ukiwa huko kesho kwa hivyo maneno haya utayasikia tutaeleza kwa kirefu zaidi na dua hii pia tutai tutaisoma na ah, kisha tunakuja katika swali la mwisho ambalo amelitaja ni kwamba anasema walikuja mashia mashia walikuwa wakati wa Ali bin Abi Talib au mashia walizuka wakati wa Ali bin Abi Talib radhiallahu anhu na waliitwa mashia kwa sababu walijiita kwamba wao ni shi'atu Ali yani ni ni ni grupu au ni watetezi au ni watu waliosimama na Ali kwa sababu shia ni ni watu watetezi wa mtu fulani mtu anayesimama na wewe au grupu ya watu waliosimama na wewe wanaitwa shia unaweza kusema hadhi shi'ati hawa ni watu wangu waliosimama na mimi katika lugha ya kiarabu kwa hivyo hawa shi'atu ali katika arafidha walikuja wakati wa, wa, wa Ali bin Abi Talib radhiallahu anhu wakamwambia anta huwa anavyosema ndugu yetu wakamwambia Ali bin Abi Talib anta huwa wewe ndiye yeye na wanakusudia mashia arafidha wakati huo wanakusudia kwa maneno haya kumwambia Ali bin Abi Talib kwamba wewe ndiye Mungu wewe ni Mungu Allah na maneno haya ili mjue yamekujaje na yametoka vipi kwa mashia yaliingiaje kwa mashia ni kwa sababu uh, fikra ya ushia wale waliosimama na, na, na waliosimamisha fikra ya ushia wakafungua au wakapita katika barabara ya ushia au wakatumia uh, nguo ya, ya ushia wakaingiza ndani yake mambo katika uislamu mambo ambayo hayamo na fikra hii asili yake imetokana na e, kiumbe mmoja au mmoja katika jamaa ambaye anaitwa kwa jina la Abdullah ibn Saba huyu Abdullah ibn Saba asili yake ni Myahudi alijiingiza au alijivurumiza katika grupu la Mashia akajiita yeye pia kadhalika ni mmoja katika Mashia lengo lake ilikuwa ni kuharibu Uislamu na alipojivurumiza mle ndani pamoja na Mashia <clears throat> na yeye ni Myahudi akaanza kuingiza pale ndani tahrif na upotofu ndipo akaanza kujenga fikra ya kwamba huyu Ali bin Abi Talib ndiye yeye bora kuliko wale makhalifa wengine wote kisha akajenga fikra nyingine kwamba yeye ni bora kuliko kadhaa bora kuliko kadhaa kwa hivyo akampandisha akampandisha Ali bin Abi Talib akaanza kumuongeza katika sifa na madhi na thanai mpaka akamfikisha daraja kwamba Ali bin Abi Talib yeye ndiye Mungu kwa hivyo wale rafidha wakati wa Ali bin Abi Talib wakafikia daraja ya kuamini kwamba Ali bin Abi Talib huwa huwa Allah yeye ni Mungu mfahamiana kwa hivyo Ali bin Abi Talib maneno haya yakamfikia maneno haya yakamfikia Ali bin Abi Talib alikuwa ana mfanyikazi wake ambaye kwa jina anaitwa Kambara Ali bin Abi Talib alikuwa ana mfanyikazi anaitwa Kambara huyu Kambara akamletea habari hizi akamwambia Ali bin Abi Talib ya Amir al-Mu'minin unayo habari kwamba hawa jamaa sasa hivi wamekuita wewe kwamba wewe ni Mungu Ali ibn Abi Talib akashtuka akasema maadha Allah subhanallah alishtuka sana akasema hebu waite wakaitwa hao jamaa walipokuja katika kikao cha Ali ibn Abi Talib akiwa ni amir na khalifa akawauliza ni kweli nyinyi mnasema maneno haya <clears throat> ya kwamba wewe ni Mungu ya kwamba mimi ni Mungu wale rafidha wakasema naam ni kweli <clears throat> sisi tunaamini kwamba wewe ni Mungu akawaambia <clears throat> nawapeni paka kesho mlete tauba nawapeni paka kesho mlete tauba kwa <clears throat> wakawapa siku ya kwanza ili wakae wakafikirie wakawaambia akili zenu zimewaruka kiasi gani na mmeshikwa na wazimu kiasi gani za kunifanya mimi ni mimi ni Mungu au mimi nashirikiana na Allah subhanahu wa ta'ala katika uungu wakati wake kwa hivyo wale jamaa wakapewa siku ya kwanza wakarudi siku ya pili wakaitwa rafidha grupu zima la watu ambao walikuwa wanazidi watu 80 siku ya pili waliporudi ali bin Abi Talib akauliza tena je mnasemaje mnarudi hiyo kauli yenu mnarudi nyuma wakasema tuko pale pale tunasema kwamba anta huwa wewe ndio yeye wa anta ilahuna wewe ndiye mungu wetu angalieni gulu inafika kiasi gani ali ibn abi talib akawapa siku ya pili akamwambia haya na waongezeni siku ya pili ndeni mtubie mrudi mkiwa sawa siku ya pili kaulizwa tena wakarudi vile vile wakaletwa siku ya tatu akaongezea siku nyingine ya tatu baada thalathati ayyam wakaja madha taqulun fi thalithah wakamwambia vile vile wewe ni Mungu wetu anta ilahuna ya ali ali bin abi talib akatoa amri wachomwe akawaambia uhriqukum akawaambia tarji'una an qawlikum mutarudi nyuma na kwa maneno yenu haya au haraqtukum binar au nitawachomeni kwa moto alipoambia nitawachomeni kwa moto wajamaa walikurubia kusujudu walikurubia kusujudu wakamwambia ha sasa ushaona ushahidi huo ushahidi wa kwamba wewe ni Mungu kwa sababu Mungu ndiye anayeadhibu kwa moto kwa hivyo ulipotaja moto ni ushahidi kamili kwamba wewe ndiye Mungu maana yake Mungu mwenye kuadhibu la yuadhibu binari ila rabbu annar haadhibu kwa moto isipokuwa yule aliyeumba moto kwa hivyo aliyeumba moto ndiye ndio wewe sasa kwa hivyo akamwambia sasa ndio tushapata ushahidi kamili kamili kwamba wewe ndio Mungu ndio aturudi sasa kabisa tuchome kwa hivyo Ali bin Abi Talib akatoa amri kukawashwa moto kukachimbwa shimo kubwa ile shimo likawekwa moto pale chini moto mkubwa sana ukawashwa kwa hivyo wakaletwa paka kwenye moto pale wakaambiwa haya sasa moto ndio huu mnarudi nyuma au mnaendelea na kauli yenu kwamba mimi ni Mungu tunaendelea kwamba wewe ni Mungu wakarushwa moja moja wakarushwa wote mpaka wakaangamizwa wote fa qutilu bin nar qutilu harqan bin nar wakauwa wakauawa wote kwa kuchoma kwa moto na maneno hayo wameyataja wanazuoni katika vitabu vyao akiwemo ibn al-qayyim al-jawziyya rahmatullahi ta'ala alayhi na wengineo tamam na paka imam ali nani ali bin abi talib akatunga mashairi katika masuala haya akasema walamma ra'aytu al-amra amran munkaran ajajtu nari wa da'awtu qambara walamma ra'aytu al-amra amran munkaran nilipoona kwamba jambo munkar jambo la munkar na jambo la madhambi limekuwa ni jambo kubwa sana kubwa kabisa mpaka kuniita mimi ni Mungu ajjajtu nari nikawasha moto wangu wa da'awtu qambara na nikamwita huyu kijana wangu qambar aje afanye kazi yake kwa hivyo qambara pamoja na wenziwe ndio wakawashika wakaanza wale jamaa wakarushwa wote arafidha wakaangamizwa kwa moto waka waka waka wakachomwa naam wazi eh hai nafikiri swali la mwisho kulingana na wakati tulionao ni swali la ndugu yetu huyu anauliza hapa anasema na nafikiri swali hili mtalijibu nyinyi linasema hili swali kulipishwa pesa ili kuombewa dua yafaa yafaa kulipishwa pesa ili kuombewa dua yani kwa mfano uje kwa imamu hapa Muhammad hafidhahullah uje umwambie haya Muhammad ana lakabu yake tena lakini sitaki kuitaja hapa nyinyi mwejua haya Muhammad bwana mimi naomba unitilie dua shona sasa kuna wale wengine ambao wanakuambia kabisa wazi wazi wanakuambia wataka dua ndefu au dua fupi dua ndefu kwa nini anakuuliza swali hili kwa sababu kila dua ina kiwango chake dua ndefu akwambia kabisa shilingi 2000 fupi 500 wewe chagua mwenyewe unataka ipi nataka ndefu ndefu ndefu zaidi utaongeza kidogo sasa wewe utaangalia mfuko wako kulingana na vile kiwango ambacho ulicho nacho naam ايش تقولون يا اخوان في هذا mimi naona maana hili swala liko wazi kabisa ha ايش تقولون جائز وين ما ها ها ها ما يجوز هذا منكر يا اخوان hii ni katika munkarat hadha munkarat fahadha al-amr la asla la hakuna asli katika mambo kama haya hakuna asli ya mambo kama haya kwanza kuna kuna kuna kuwa na swala kubwa kabisa hii dua kwamba inaweza kukubaliwa kwanza dua inayoomba kwa njia hii dua inayoomba kwa njia hii ya kwamba mpaka umtolee mtu pesa umwambie ndipo kuombee dua kwa sababu dua ikhwan ni, ni unapomfuata mtu kukuombea dua ni aina ya wasila kama mnavyofahamu aina ya wasila kuna wasila wasail katika dua ambazo ni mashrua kama tulivyowahi kutaja katika siku za nyuma moja katika wasail mashrua ni amalu salih wasila wa pili mashrua ni ni ni, ni asmaullahil husna wa sifatuhu na wasila wa tatu mashrua ni rajulun salihun hayy ni mtu aliye hai ambaye ni mwema mtu aliye hai piga mstari hai mtu aliye hai maana yake kwamba akiwa amekufa لا يكون وسيله وهو ميت نعم وهو ميت ما يكون وسيله sababu yeye mwenyewe pale alipo mayit eh afa anta bimusmi'in man fil qubur aliyemaiti katika makaburi kule eh hana kusikia wala hana fahamu wala bali yeye ndio anahitajiwa dua yeye ahitaji ahitaji dua kuombewa yeye sio mwambie yeye akuombewe isalu li akhikum استغفروا لاخيكم was'alu lahu athabat fa innahu al'ana yus'al maneno mtume alayhi salam anaambiwa maneno haya nani ya kwani sahaba takuja kuwa mimi na wewe sahaba mtume awaambia sahaba wenziwe muombeeni ndugu yenu huyo istighfar na muombeeni thabat kwa sababu sasa hivi yuaulizwa idhan la budda an yakuna hayyan wa rajul salih sasa mbali na mambo haya inakuwa ghair jaiz ikhwan kwa sababu wewe umefatwa ku, kuomba dua kwamba ni wasila wewe umefanywa kwamba ni wasila sasa usigeuze ile wasila ikawa ndio pato lako la kupata pesa wala tusichanganye masala haya na masala yale yaliyoko katika Bukhari min hadithi Abi Sa'id al-Khudri katika masala ya ruqya mimi najua mtalenga kule katika ruqya kwamba Abu Sa'id al-Khudri katika hadithi anataja kwamba kuna sahaba ambao walikuwa katika kitongoji na mzee wa kile kitongoji uh, Sheikhul Qabila akaumwa na sumu ya nyoka au akrab fi baadhi riwayat halafu wakatafuta tiba hawakupata wakawafuta hawa sahaba ambao walikuwa wamenyimwa chakula na wamenyimwa maji na riski na hawakupewa chochote wakaulizwa hal minkum hal fiikum raqi je katika nyinyi kuna mtu ambaye aweza kufanya ruqya wakasema naam twaweza sisi tukafanya ruqya mimi ninayo dawa lakini hatta taj'alu lana ju'la mpaka mtu tuongezee juhla kitu fulani ambacho kitatusaidia sisi tutapata katika hiyo nini hiyo kwa hivyo hii ni ruqya hadi ruqya wa huwa نوع min atib huwa نوع min atatbib haya masala yake kando hii ni dua ambayo mtu amekufuata wewe kama wasila masala mawili haya tofauti mefahamika nafikiri ikhwan kwa hivyo hizi ni hii ni katika aina ya ibada hadha نوع min alibada ambayo ibada la yutlabu fiha ta'wid ibada kama tunavyojua ikhwan la yutlabu fiha madha ta'widh ibada haina ta'widh haina ta'widh iliyoko katika ibada ni mukafa mukafa maana yake tofauti ya mukafa na ta'widh mukafa ni kama zawadi unaweza kumpa mtu zawadi kwa kumpa mtu zawadi au kumpa mtu jambo ambalo litamsaidia hadha jaiz ma fihi bas lakini sio ta'widh ya kwamba nakupa hii mukabil kadha nakupa hii mukabil ya ibada hii hii ndio ambayo ina ishkal kwa wanazuoni lakini ikiwa ala sabil almukafaa hada la ba'sa bihi inda jam'in min ahli min ahli alilm lakini kivuka hapo ya kwamba sasa wewe wafanya ibada kwa ajili ya kwa mfano ni wape mfano mmoja kuna bwana mmoja jamaa mmoja kule nchi ya Arabuni wakati mmoja ni nikaoneshwa ya kwamba huyu kijana vipi inakuwa e, e, tutakwenda kumwambia namna gani e, maneno haya vipi hali yake kaelezewa ya kwamba huyu bwana alikuwa akiamini yeye kwamba anaswali tarawih ni raka 8 yeye alikuwa anaamini kwamba tarawih ni raka 8 amesimama na ule msimamo ya kwamba la yuzadu ala arba'i rak'at hayongezwi juu ya raka 8 kwa hadithi ya Aisha na ni masala haya mnajua kwamba ni masala khilaf kuna msimamo miwili ya wanazuoni aziada jaiza wa ziada ghair jaiza sasa na msimamo ambao tumekwisha kuubainisha katika masiku ya nyuma na darasa za nyuma msimamo wa jamaahir ahli alilmi wa huwa ma nadinu Allah bihi bi anna aziada jaiza aziada ala thamani rak'at jaiza hii ndio huu ndio msimamo ambao tulisimama nao ila al'an walilahi alhamdu wal minna bi adillah sasa huyo katika ambaye alikuwa akiswalisha yeye kwa raka nane na alikuwa amesimama na ule msimamo mkali kabisa kwamba hakuna kuongeza raka nane raka nane peke yake thumma baada muda baada ya muda akaja kaonekana katika pahala pengine baada ya masiku miaka akaonekana katika msikiti mwingine anaswalisha raka 20 basi jamaa wakamfuata bwana vipi shekhe wewe umeona dalili zingine au vipi naona tunaona kwamba umebadilisha msimamo wewe ulikuwa umesimama na msimamo wa raka 8 peke yake sasa unaswalisha raka 20 ule msimamo wa wale wanazuoni wengine ambao ni jumhuru ahli alilmi nikuaje bwana asema wajua sisi maimamu wa tarawih twalipa kwa raka twalipa kwa raka sasa nikaona mimi nikafanya mahesabu kaona zile raka nane pesa zake ni hizi na hii raka 20 pesa zake ni hizi akachagua yeye kuswali raka 20 falabut wala ah, shak hapana shaka kwamba mambo kama haya maneno kama haya bila shaka yana yana athir sana sana katika ibada na na na kuyasikia maneno haya kutoka kwa muslim anafanya ibada au kama imam maneno haya ni maneno ambayo yana khadish katika ibada yanaathiri sana katika ibada mpaka wewe mwenyewe unavunjika nguvu kuweza kuswali nyuma imamu kama huyu ambaye kumbe yua hisabu tarawih kulingana na na idadi ya raka kwamba kila raka ina bei yake fulani mambo ya kusikitisha kwa hivyo dua pia kadhalika watu wameifanyia biashara kwa namna hii inakuwa ni masala ya hatari subhanahu wa wa taala bimanihi an نسال الله سبحانه وتعالى بمنه وفضله ان يجعلني ahsana wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa اجمعين alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh